Sodes likur dina batobat, Mas. Gawe kaget. Iki ora panglingaya putuku Ngestina nggir Duryudana padha kanthir harja sapratamu. Tansah pinanggaring kawidadan Eyang Badari. Nering sami kula sowanipun ingkang wayah kula aturaken sembah. pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang atobat tobat tak tampa ora liwat pangestuning Eyangmu ing dandang mangure tampan ana ya kulup kula pundhinga jimat dayana ning kasantosan begawan turna padha rarjo oh tansah pinanganing kawidadan pandya petari kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ya tak tampa turna pangestuku tampan ana ya kumbayana oh kula pundhinga jimat paripin dayana ning kasantosan Duryudana wonten timbalan. Sumangga mangalabuh dranda marasasi kita ana wong wigati. Kanten banget nggonmu guragapan. Ketitik unjaling uswa ora tinata malah katon daleweran. Ingkang dadi riwemu ana mari gawe apa mara matur marang yang wing dandang mangure. Tanjo Betari. Wale-wale menopo. sampun boten ingkang saged kula toleh toleh malih kejawi namung paduka ingkang badhe asung kepadang dhateng negari Ngastina tuwin dhateng gesangipun Duryudana lire kepiye dene kowe matur ingkang kaya mangkono Duryudana mugi andadosna ing kawuningan mrai boten saking pambiyantu paduka tartemtu negari Ngastina sak sampun bedah negari Ngastina sampun bedah lan dipun kukup dening panjal maning mungsah Sabab ya apa dene kowe matur ing kaya mengkono apa kira-kira negara Ngastina kuwi ketekan parang muka ing badan jonggeng marang kawibawaning putuku Ngastina. Loro, semangat iki paduka. Patobat, tobat. Soroh nyawa wani bakal gawe geger negara Ngastina. Sapa ingkang wani bakal njodhak marang lenggahing putuku Ngastina Duryudana? Mboten saris kejawi namung wayah paduka piyambak. Inggih menika lancur Pandhawa. Satrik drep silo geni anak kula pun bisa geni kayaan pun onto seno. Pandio pedari kacarios nalika semanten bisa geni atur nawolo dating ngewayah ingestino. Bila piambai pun kepingin sangat lenggah dampar ke Prabu ingestino. Mbutin kita ngamung sak kedeping paningal. Ngerausakan dateng tilarani pun poro pandowo. Dumadahan bisa geni sowan wonten negari ingestino. Mau nyatani pun kulo cukeng mboten maringaken garing sedaya dhateng pun wisanggeni. Samangke wisanggeni barang amuk wonten garing Astina dipun biantu dening kadhangipun inggih menika pun anak kula Antasena. Wekasan sedaya Senopati Astina sami kasoran mengsah wisanggeni. Pandya Betari malah sak mangke anggen kula lumajar saking negari Astina sowan wonten ing dandang manguri. Mbok menawi wisang wisanggeni ugi ngoyak dateng pelajaripun ingkang wayah pun ngestina kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng supados paduka panjenengan saged ngasoraken dateng pun wisanggeni menapa dene anak kula Antasena panjenengan pedhari Patobat Oman ora ngono babar pisan jebul ing gawe geger negara Ngastina kuwi ya wisanggeni patobat patobat ora jenemu kanjen to kowe kemlayu saka negara Ngastina Duryudana no. kepatihan wis anggene iki mingdrajating bocah nom-noman nanging pancen yo. Awase sarta sekti kalintang jayaning perang tur dasare wis anggene iki pancen wong dugal kewarisan kinayoman dening para Jawa ta mula ora aneh yen to sekti kalintang jayaning perang. Iki. Duryudana aja dikangenan sak bisa-bisa aku bakal ngendhakake kawan kamurkaning wis anggene. Yen bisa wis anggene bakal tak ndakake nggone dhewe kepinginan bakal nyuwun nempel dampar negara Ngastina. Nanging aku njaluk karo kowe ya perkara bisa lan orane durung karuan merga. Nadyan dikaya ngopo? Wis anggene kuwi wong kang tansah pinayungan dening panguwasaning para dewa. Ih, Kanjeng Eyang Badari lajeng maringipun. Sadroning aku ngenteni tekaning wis anggene kowe mangkat ana negara Ngamarta. Nyuwun pambiyantu para Pandhawa. Yen to pancen mengko yang mudhandang mangro ora bisa ngendhake lan wis anggene Mong borong rong pendhawa kudu iso ngendhakake perkara iki? Kula isin, kula wirang, menawi kedah sowan dhateng negari Ngamarta. Tobat, tobat, tobat Duryudana. Yen kowe isin, kowe wirang, kowe bakal kelangan negara nggih putuku cah bagus. Gedhe obat ora terus pundi Oh, menawi cara kula dipunut mawon ngendikanipun Pandya Betari Durga. Menawi kedah sowan dhateng negari Ngamarta nyuwun pambiyantunipun para Pandhawa menika mbok menawi langkung prayogi nggih. menawi dulu mekaten kula nyuwun pamit nanging sak mangke menawi wisanggeni dumugi wonten ing papan mriku kula sumanggaken dhateng Kanjeng Yang Batari ora sak kuwatir aku ing bakal ngendhake kampur kaning wisanggeni turitono oh, Pari Durga ya, aku ing sowan ana dandang mangure. Aku sing sowan ing dandang mangure ya. Batobat, obat karo Antasena. Heeh. Kuwi gatine apa dene kading aren janur gunung dene kowe sowan ana ing dandang mangure. Apa ana perlu ing wigati wisanggeni? Ora duwe niat duwe wigati karo Kanjeng Yang Pandhawa dari Turko babar pisan ora. Mung aku mburu karo beburunku. tobat tobat tobat ora ana kidang menjangan ing kliwat ana papan kene dudu kidang menjangan ing tak uyak nanging nalendra ngestina ya kuwi siwa duryudana ingkang dawas padhake saka kadohan iki mau katone mlebu ana ing kayiwangan dandang mangure eyang pandya bendari durga aja ndelikke siwa ngestina bakal tak bondo tangane tak krincung sikile negara ngestina bakal linenggan dening wisanggeni heeh oh, mbah simbah aja ndelikke karo Siwa Duryudana. Nek mau ketoke mlebu nang kene bareng karo Begawan Durna. Batobat, tobat disanggeni cah bagus kowe tak kandhani ya, Nger. Yen kowe duwe niat kaya mengkono tegese kowe bakal miradati marang kodrating jagat. Jernyatane baline negoro Ngastina kuwi kudu besok nganggo perang gedhe ya kowe winastan Brata Yudha Jaya Pinangun. Yen kowe njaluk negoro Ngastina bakal mbok lenggahi minangka nalendra negara Ngastina iki mengko bakal gawe geger kayangan aku ora perduli Awase yen Eyang Bathari Durga ora nuduhake menyang didunung ing Kanjeng Wadurudana aku ora bakal petung-petung sampean sapa nek perlu sampean tak katutke dosane patope to pacaramaya wah gaglak limpah tunggal ku harisan ora kena dielekake ha dudu pandya betari durga ingkang bakal ngelekake karo kowe nanging iki tetungguling para berkasaan jaramaya ingkang bakal ngelingake karo kowe ora sang dadakoken gunung tanpa guna kowe menang karo antasena bumi langit tangkep wae kagrak limpah kekasaan iki bangsaning berkasaan iki kalah sampurna karo titiang Gusti sing wujud menungso. Nek nganti menungso kalah karo bangsaning jin bangsaning berkasaan ino ucapane. Iya, syukur kowe menang karo Jaramaya, menang. Ndak salah saka kene Jaramaya nganti wadya balane kabeh bubar mawut ora karo-karuan. Wedi karo aku kok ni. Iya, iya. Ha ah, iya. Wah ngono e kok njur pamere wedi karo Terus karo piye? Kang aku kok malah duwe penemu liya penemu piye perkara siwa durudana rasa doyak mesakake heeh oh, la kene kuwi duwe rasa melas iya terus aku kok malah pengen dadi ratu ning dandang mangore ya kang eh kowe iki ora edan kowe ora edan iki kayangan lho ora peduli pancen tak jarak niatku nggon dadi ratu kuwi nggorekake jagat sarta gawe bingunging para jawata terus aku tak lenggah ana ing pelengganing Eyang Pandya Betari Durga ning kene iki bakal tak dadekke negara. Ora disebut kayangan ning disebut negara Dandang Mangure. Wah. Niwe senengane kok malah dolanan sing bab sing nyemelangi to. Wis ora sawedi to. Ya wis aku manut ayo. Mlebu ning kayangan Dandang Mangure. Neng kono mesti ana sandangan mengko dienggo wong loro menawa jo ketok nek wis sanggeni karo Antasena. aku ratune kowe patiye yo manut karo cah gendeng iki wae aku ratu kira ya dadi ratu ning negara dadi ratu kok ning alas arepa kene iki alas nanging kene iki kayangan dandang mangore luwe menjilo dadi ratu ning kayangan mbane dadi ratu ning negara ya sak karepmu aku tak golek sandangan ya Kang hmm engko nek kira-kira ora wangun kowe omong ora wangun nek wangun omong ora wangun oke Tari durka rak mesti nyimpen sandangan mesti ning rasa kembenan lho Kowe nganggo kembene Betari Durga ora. Dhe banget kok tok nggo. Halo, Bu. Iki piye? Wah. Coba coba coba lungguh ning lungguhane Betari Durga kono. Ngene. Malang kere. Waduh, edian. Adi kuwi jan bagus tenan. Nganggo sandangan kaya ngono ya wangun tenan. Iya. ning iki kuluke rada lobok ora apa-apa rasanku ki anubah ndak jiglok kuluke iya lha biasane ganjlono kacu nggon cengel nek ora ono ya tisu basah tenan dlewer-dlewer wis lah saiki aku gendhi kowe kowe arep wujud apa Mah aku bingung ini, aku ki dadekke apa-apa ora tau wangun. Wis to, gek wujud pati, ngono men ketok aku ki ndek pati men resmi nek aku dadi ratu. Oh iya. Oleh sandangan yo. Yo. Sandangane berkasaan ki sanane. Iya sak karepmu. Ning sing wangun lho. Hmm. Iki piye? Ora ra seneng aku. Hah? Ora seneng mah. Aku kok dadi rupamu kaya gombloh kaya ngono. Cangkeme kawar-kawar kaya. Ya wis tak ganti. Gawe. Heeh. Ha iki dene endi to wayange iki, Mas? dinggoten barang ora Nah, wah kuwi wangun. Aning apa patih kok ora iso basa, ora iso ndodok. Ora apa-apa, jeneng pate sing caket karo ratune iki ora iso ndodok, ora iso basa. nganggo jeneng sapa? Patih sapa? Gajah Mada. Tak cocok lho kuwi senengane Sembrana, aku areng nganggo jejuluk Kakang Antasena. Ya. Prabu Wisa Geni, ya Nalendra Prabu Candra Geni. Wah, apik ni. Wis saiki ngarep jeneng apa? Wah aku bingung Pate Ridwan Hus Jenenge sing cara Jawa wae ora modern-modern aneh-aneh ora. Sing cara Jawa. Oh iya, sing cara Jawa. Heeh, mm sing cara Jawa. Patih Sam Samuel kuwi ya cara anyar di sapa ya ele eh, eh, ene dilangi dadi patih samul hus ngawur wae kuwi gak aku nek kesuwen wegah ya ku wong jeneng mikir ki angel ini kowe iki sembrono ae wah padake usak ploe dadi patih bi kahananku ae Ini omong rasa dinaik kaya ketoprak orang. Ayo. Aku nganggo pate nata praja. Nata praja. Heeh. Mm. ana sing padha rumekso praja. Rumekso praja iki wis biasa. Sepate bestak ngono wae. Aku mangkel nek ngono. Patih iki labuh warna. Apik kuwi apik wah ngece. Apik kok patih iki labuh warna. Ah wis kuwi wae patih kakang patih iki labuh warna. Ana oh, no, dawuhmu apa Yai Prabu Wisogeni? Ai. Aine dilangi. Men kaya wong budhek. Hus. Iki aku nyeleng gadhampar negara dandang mangure pati. Iya, Yayi Prabu. Tataran para prajurit mongso kula bakal tak kepiyakake Sri Nugroho Kabriwado Nalindra Prabu Candra Geni Prabu Wisa Geni iya Yai Prabu ae yen to pancen kaya mengko aku njaluk pamit ngatur para kawula sing ati-ati nyuwun pamit Yai Prabu ae si Kanika Putra. Ah napa iki? Mboten nginten babar pisan ingkang sawetawis kayiwangan katingal ayom tuwin tentrem. Dinten sak mangke katingal wonten goro gara ingkang sumundul wonten ing ngawiyat. Kakang Radha menika saking dayanipun menapa Kakang Resi? Ah kencang waru dayong pak pong pak pak pong bu bolong kali sapa sing gawe? Nuwun sewu. menika mboten saking pakarti menapa-menapa namung saking penyawangipun ing ana kang sithik pangdal-dal. Menika wonten satunggiling titah ingkang salah kedaden, tegesipun salah kedaden kados pundi? Piyambakipun ginakaken sawijining kayuwangan minangka anggenipun nuruti dhateng pepinginanipun datus Nalindra. Lho, sinten Kakang? Mboten saking kejawen apa-apa ya paduka inggih menika pun wis anggeni. Ingkang sekawit piyambakipun kepengin ngraosaken dados nalendra wonten ing negari Ngastina nanging sareng nata Ngastina Prabu Duryudana kepelajar saking negari Ngastina tumunten nyuwun senjata pitulung dhateng pun Betari Durga. Malah samangke boten namung Ngastina ing dipun bedah dening pun Wisanggeni. Nanging klebet kayiwangan Dandang Mangore ugi dipun bedah dening Wisanggeni. Tumuntun lajeng madhek Nalendra gumanti dhateng ingkang rayi pun Pandya Betari Durga lenggah wonten ing kayangan Dandang Mangore. Adi Pramesti Bathara Guru. Dereng ngantos purna aturipun Sang Hyang Pukul Narada. Kedadaing kemlajar-mlajar saking Sang Pandya Betari Durga karya kagiat Sang Hyang Jagat Giri Pratingka. Yana dewa yen nuntun wong ngapran. Oh. ana wigati apa dene sira swan mangka tanpa tinimbalan. Nuwun amat pasang kaliman tabi tinepi ning lodune jumawaing tawang tawang pukulun. Boten nginten babar pisan bilih badhe kewirangan ingkang rayipun mandya Betari Durga. Kawirangan kepiye? Ingkang sekawit kula menika nampi sowanipun putu kula pun Duryudana. Nyuwun senjata pitung dhateng rayipun mandya Betari Durga anggenipun negaring istana sampun dipun bedah tinimpun wisanggeni. geni Nanging mboten kanikan nyono-nyono wisan geni malah sowan wonten ing dandang mangure. Nglepataken dhateng kula anggen kula ngayomi dhateng pun Duryudana wekasan dandang mangure samangke bedha pukulun. Malah kula tingali saking ketebian. Wisan geni murang tata piyambakipun pados busana kalindran. Atau wonten enggak dampar wonten ing dandang mangore patobat tobat ah, bukulon kula nyuwun pengadilan paduka iwang adi bukulon Narado, menapi? Bener pangan dikanipun kakang resi Narado. Jebul wisang geni sampun nerak pacak nerajang perbatak kadupeh piyambakipun menika jalma pinilih dening para Jawata wekasan ginakaken. Wah menang kinarya sewenang-wenang. Alah ah, menika kedadipun emutaken, kedadipun emutaken, mboten namung dipun emutaken. Nanging wisanggeni kudu mapan wonten ing kawah candra dimuka. Ah, mangkir yen, mangkir yen sampun ngantos paduka lajeng kesluru. Nuruti dateng ngubal babaling kanepson. Krana aturipun pandhi betani durga kedadipun petang lho, di kedadipun petang. Menawi jeng Andika Adi Pramadi Batara Guru menika wantun badhe nyemplungaken wisang dipun teneng Kawah Candra Dimuka. Menapa mboten ajre kaliyan dukanipun Sang Asih Prana inggih Sang Hyang Padha Wenang. Mesthinipun Hyang Pikulun Padha Wenang ngawuringani dhateng lepatipun wisang geni. Menapa inggih Hyang Pikulun Padha Wenang badhe mbelani dhateng titah ingkang lepat Kakang. Ah, ta iki nggih kersanipun. Kula piambak ingkang badhe nodi dhateng kekiatanipun Alendra ing Dandang Mangure. ingkang boten sanes kejawi namung wisanggeni menawi sekinten saged ngembari dhateng pangwaosipun Jati Murti sak mangke badhe kula lilani lenggah dampar wonten ing dandak manguri nanging menawi wisanggeni mboten saged ngembari kekiatanipun Manik Moyo wisanggeni badhe kula banjut badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang ah talah ah pripun menika kok malah Rewi dadi gerejakan kados mekaten. Kakang Rodo sampun tumut-tumut perkawis menika kula piyambak ing badhe tumurun wonten ing dandang mangora. Nggih, nggih kula semanggaken, nggih kula semanggaken. dawuh mapa Yayi Prabu? Sawetara katon tentem negara ing dandang mangure. Merga sawa pangreng Nalindra Prabu wisa geni. Ya. Ning saka pangrasaku tetep kudu tata-tata lho, Yayi Prabu, sabab nggon mulo gadah marang ing dandang mangure kuwi ngrebut saka tanganing Betari Durga. Mula nek ana bobol barating lelakon kudu wani tanggung perkarane. Aja kuwatir, mengko aku sing bakal tanggung perkarane. Kakang mati ora usah dadak melu-melu. Nek ana apa-apa tak tanggunge dhewe, ora bakal ngembet marang ngersani Kakang mati. Iya, sak karemu. Yai Prabu Wisanggeni. Gunjang kancing langit kelap-lapat kon. Lir kincanging risang maweh gandrung. Ing Derengan tos paripurna. Kasaru, Dasaru pun Sang Hyang Jatimurti ya Sang Wang Manik Maya dadya kagat Nalendra Prabu wisa geniwa. iki wisanggeni. Nalindring dandang mangore Prabu geni, ya Prabu geni Nganggo jejuluk sapa wae nanging kita tetep wisanggeni. Sakarmu nggonmu ngarani Wisanggeni ana marang Prapta Wulunana ing dandang mangore sayekti mung bakal matrapi pidana kelawan Wisanggeni. Sabab kita wis nerak pacak nerajang perbatang. getowaning gelar negara ya kuwi negara Dandang Mangure mongko sayekti iki kayiwangan Dandang Mangure nadyan pandya bedari durga kuwi diwaning pangrudha pangrencana nanging durga kuwi uga klebu piranganing Jawata Tridasa Wataknawa kang ora kena dinggo sabaene dening para titah lha kok dadi jeneng kita malah wani lenggah dampar ana ing dandang manguri kang mangkono tu mraping kadiwatan kita keluputan mung mula saka kuwi wisa geni aja nganti dina samengko saya kedodro nggon kita gawe wiranging para jawata praptaku ana ing dandang manguri sayekti bakal anjabel kang dadi urip kita sarta bakal ulun patrapake papanake ana ing kawah candra dimuka nebus sak kae ngeluputan kita Pisang geni. thank Betara guru yen sampean arep njabut karo nyawane wisanggeni aku ora bakal kabutan mergo jer uripku ana panguwasaning para dewa ing wis paring panggesangan lawan wisanggeni Nang apa ya kleru yen to aku lungguh dampar keprabaning dandang mangure mongko kayiwangan nembe wae suwung. Komplang ora ana ingkang lenggahi tegese kayiwangan dandang mangure dina samengko iki ora ana ingkang padha ngrenggani. Niatku mung pengen jaga marang kayangan dandang mangure ora sah kakehan gunem tanpa guna. Kabeh mau dadi pawadanmu, nggonmu bakal suwingkir saka keluputan. Mula wektu dina iki wis sanggeni. moro mapano. Dina samengko bakal ulun tibani Cestri Sula dadi sarana nggon kita tekaning pati lan nggon kita bakal nampa paukuman saka para Jawata wisanggeni. Thank you. kalulun tibani pusaka Cestri Sula. Teka Bandrana geni sak lumbung Bandung teng ayome kelawan jeneng kita. Wis anggeni. Ayo. Aja pasang jaya kawijayan. Ungalno dadamu bakal ulun patrapi pidana. Pukulun. Orang duwe niat aku bakal Sulaya sarta aku nyelaki marang dawing wang pikulun Jatimurti babar pisan ora. Ya omonge maneh geni ingkang ngayomi marang aku mau dadya pratandha yen to sak tenane uripe wisanggeni durung tekan titiwanci aku kudu bali marang payunan suci. Durung titi aku kudu bali sarta aku kudu mati ana ing papan kene. Mula ana geni ingkang ngayomi kelaman aku. Bukulun ana ing kene dititik sapa ingkang bener lan sapa ingkang luput. Ingkang bener mesti bakal iki nayoman dening panguwasaning Gusti dene ingkang luput mesti bakal bali marang asal mula bukane pukulung papanan ing kayangan ya bakal bali ana ing kayangan Wah. Ora kok geleleng Yai Prabu kok dadi kekuatan ini dapi-dapi ming sak omong-omongmu kok dadi kasembadan wis rasa dadak takon kakang Matih kowe pontoke manut karo aku ya ora ming tekan semene iki siake sing bakal nyoba nalindra ing dandang mangure Prabu Wisogeni ya aku mingkari manut karo Yayi Prabu Bapak Durna tuwin Nyai Prabu Duryudana. Oh nggih nggih nggih kula. Kula ingkang sowan nggih. Wonten menapa Bapak Penemban? Oh ngaturaken ketiwasan. Ingkang sekawit ingkang putra nggih menika wayah kula pun wisanggene menika damel geger negari Ngastina. Badhe nyuwun wangsulipun negari Ngastina. Piyambakipun kepengin dados Nalindra mboten kitang amung sak kedheping netra nanging dening anak Prabu Duryudana. Negari Ngastina dipun gondhali wekasan wisanggene ngamuk punggung. sedaya bubar mawon boten kanten-kantenan. Tumuli kula mlajar kaliyan anak Prabu Duryudana. Sowan wonten ing dandang mangure. Namung nyatanipun wis anggeni kaliyan Penantasena mbujung kaliyan pelajaripun anak Prabu Ngastina. Dumugi wonten ing dandang mangure kawis tinasang katebian. Iwang bi kula pandya betari durka kepelajar saking dandang mangure lan dadosna wuninga bila ingkang putra ingkang wis anggeni sak mangke madeg Nalendra wonten ing dandang mangure nggih. Lho Antasukara. Iye. Jebul wisanggeni didombani karo anakmu Antasena. Cah Wah, ora ngelekke karo adine. Malah ndombani harpe wisanggeni. Koko Prabu, ku ati raos sing manah kula. Menawi wonten tantrimanipun Pandya Betari Durga tumuli badhe damel cintrakanipun anak kula pun wisanggeni. Oh Prabu kula nyuwun senjata pitulung sepatus patuk kanjeng Prabu saged ngemutaken dhateng pun wisanggeni Perkudara. Nggih. Janaka wonten dawuh. Ayo ning dandang mangur. Eh. Ayo tak dereke. ayu wonten anangan. Nggo sepatu roda. Lho. Wayamu ya iso yasa ora. Kenyorong itu. Oh. Ya memper nggone sapa? Tanggaku. Lho. Keletan ora. Jajar persis. Ora kuwatir nek konangan lho. Kalau tanggamu lah ya titen taruh sepatu roda ini neng ngomah murah mesti gue dikira nyolong. Pokoknya anggere kendele semau rak beres. Padak kecati pes. main tuku sepatu dadi foto ora kowe Abang aneh dadi foto dadi foto ora mbok menawa selfie bae Warku Dara opo Arjuna wonten maring adawu lah to anakmu bareng dandan cara ratu lah kok baguse ora jamak ya mung mburi kae kok kaya ora wangun-wanguna babar blas. Sapa ya, Kang? Embo. Wah, kiri e eh, Otosena. Yayi Prabu. Ana apa, Kakang Patih? Sapa iki? Kumulancang. Sak penake dhewe. Nani teh omongane ketoke. Ha ta, Sapa? Hmm? Sopo Sapa? Mbah. Lho. Ki ngedongke kok radong to. Sapa? Lasiron. Aduh. Ayo patih kok nariki kabel. Aduh, aduh kok. Ngawur wae ora. Jagat isane ngubotara wayah Bathara jagat wehe ladal. Ngger cah bagus. Anakku wong jentara, anakku wong sigit. Nung anindita bocah mursid samikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ya to saben titah mesti duwe gegayuhan saben titah mesti duwe pepenginan ing mesine kudu kelakon ning rak ya nganggo sesa-sesa to aja kaya ngono ora sak penakmu dhewe dupeh kowe dadi wiji sejati dupeh kowe dadi pitataning jalma kowe dadi nom-noman sing pinilih dening para dewa ning ora kok njur sak kepenakmu dhewe kaya ngono nganggo tatanan nganggo aturan mara coba to yen pancen kok kepengin dadi ratu rasa dadak kaya ngono kuwi matura karo wakming. Indrawati aku tak lereh ke Prabon aku tak leren gone dadi ratu aku tak brahmana Ndarawati agemen Ndarawati agemen Yen sira kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta, aku ngematur karo wakmu Puntadewa supaya lereh dadi Nalindra agemen, agemen ora apa-apa. Wong nyatane kowe iku ya putra Pandhawa. Yen kowe kepengin dadi ratu ning liyan negara, ngendika, matur karo wakmu tak bedahe negarane. Wakmu Werkudara ing sago bedah negara kowe sing dadi ratu. Tak ya tau to Werkudara? Ya. Ora dadi ratu kok ning kayangan. Wah, memek meripate. Sak penakmu dhewe. Ora niki sinten to, Den? Apa kowe pangling Mboten ngerti. Mergo nganggo sandangan cara ratu. Heeh. Ya eh, anu iya, ya eh, anu nggih. Sopo? Mboten ngerti. Hmm. Tenane. Iya. tenang tenan. Lha iki lho mesti kaning titah kok sampean sapa iki? Sapa kowe? Kowe wonge sok kenal. Sok akrab dadine. Ajarine, hmm. Masa? Heeh. Hmm, hmm. Walah urung ngomong. wis dikampleng ora wong trobo-trobo kok nyedak ratu ambune prenguse ora jamak ya ngger lereo lereno apa kang dak kandhake marang sira anak kulanang mau mesti ora bakal punwa kok goro lereno yang kaya ngene iki mbok terusake ora menjagat sing geger ning kayangan geger mergo nggonmu wis nerak marang wewalering para dewa. Iki ki dandang mangure. Ora pantes dadi ratu ning dandang mangure ya salin to. Wis anggene aja kaya ngono cah bagus. Mbok sok meneh ki ora mirang-mirang wong tuwa. kowe iki anakku nek pengin dadi ratu ora ngenggone-nggone wong kowe matura tak bedahke negara bapakmu iki wong sembodo kok men trimo dadi ratu ning dandang mangure senengane gawe perkara karo wong tuwa Jaluk ngapura bapa Yai Prabu aku piye iki ya salin wah bisa ngene apa wa sapa kakang ngontosena wah celeng bar mirang-mirang wong gerang salin ora rasane nak dasmu heeh ah, ah. oh, oh. oh, apa-apa kok disenani ora Halo, Cap. Ayo, friend nih. Konco ya, Gong. Ah. Setan. Nanti keplai malah hambles bumi. Aki-aki aku rundur-rundur kewirangan. aki kewirangan. arek ngajar Ndoronto Sina Ndoronto ambles bumi. Ngece. Petro senengane ngece. Aku iki bendara e padake geguyu sampeyan dhewe ra. ngubah kecoes lho terus. Mula meneng bae kowe. Biar ngirike piye, Gus? Ndoro Werkudara. Cerewet, ngowo. Niku lek Malang Krik niku kleru teng dase Bagong. Wah, cangkeme ndek meneng wae. Pindah. Ah. Ndak kesonjo boyo. Nah, is do bajar ngenten iki. Dan namore dikundurke penari eh, Durga. Iya, Petruk. Nggih. Sungguh nek kowe dadi ratu niku mangan dika kali kula. Kula mbrokke gerdu ronda. Nek dadi ratu, ampun kuatir senengane kok. Asal dadi ratu kok sak ngawur sak penake dhewe ora. Ndara Janaka. ngantem sidik kowe lu buantre ra sama Kejangar Jakarta ta heeh baliyen ning Dresi lo geni yen ana tantrimaning bedari durga sapa mengko aku sing tanggung jawab aku bapakmu nggih luputke wis anggeni Pak aku nek ana lupute njaluk ngapura ya Pak Irone lah baleni ora dadi cah nakal ya nakal ning sembodo ya mulai ya Pak yo Salam ku ibu ra oh, suwe ra ketemu Lah mulane sok tilik ora sok tilik ning randu kumbolo ibu ra ngayu saiki ya kangen karo bapak Wah, yo. Seminggu ibu mulung ora. Ono seno. Ono seno. Ini senengane sok kliwa-kliwa bareng arep pesen apa? Mang pesen kula sampai ke. Lah. Wasudi ora. Arjuna wonten paring adau. Wajibe kowe ngaturake kayangan kemarang Iwang Ibikulon manjo berani durko Koko rabu Badi kulo tenggawon Tening meriki Koko rabu Kulon Kulon minongko dadus Kulon Yang tiyang sepuhipun wisanggeni kula ingkang nyuwunaken pangapunten matobat tobat. Malah kowe ingkang ngaturake panuwun dene kowe wis bisa ngremake marang kampurkaning anakmu lanang. Nggih. Sedaya kalawakten kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngapa Janaka, ora dadi ngapa matobat aku iki nek dijuni ngapura karo piyayi sing bagus ki ora dadi ngapa. Nggih. Areng kula nyuwun pamit. Ati-ati aja kaya bocah cilik matobat tak demek tanganmu sedhi lho wae. badhe menapa iya piye tangan kok aluse kaya ngene ngaturake panuwun ya janaka inggih kandhan ana wisanggeni sesuk aja sakepenake dhewe inggih kula nyuwun pamit wong bungulul Piye piye sapa ta sing ora kegiwang karo Raden Janaka piye tobat tobat Masa titah kok bagus sih kaya ngono? Ngedapi-dapi temen yang atas aku kuy. Kulina ngedepi wong bagus, musuh nanti jalan kok lakot tadi. Ya iso lulo hati. Menungso rata tangan. Tak kira nek opo kaget aku. Ndelok tangane, Rasudi. Setan wong edian. ngawur-awuran wae ora. Oh, kok kok diantun. Apa kok asik? Asik. Dapure ora. sora tataran. Oh, Wonten oh, sampun to, Nger, sampun. Wonatanipun oh, panjenengan dipun rencangi dening Werkudara kalihipun Janaka tuwin anak Prabu Ndarawati kok samangke samamun padang kok panjenengan lajeng murina kados mekaten. Betul. Tekan kapan bae kula ora bakal iso rukun karo Pendo. Terus keparingipun nutuke nggon kula ndirasa wirang. Kula ora kepengin wong padha ngerti yen to negara Ngastina tau tadi dibedah are wisanggeni. Ambi awur-awur kenceng Bratayuda. Ah, sanggen ini kecoke gulune wah wong ratau ngerti rasa ngatur nuwun wis dibelani sing angah-angah kamurkanmu. madangi jagatuk mung-mung saku caing bukir marbak bang mirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung gunung Paripurna Ndara ya. Kang putra sampun emut dhateng Purwaduk Sina. Ning niki Datya Kaca Benggala. Bilih eh para sepuh-sepuh menika mbejangipun ingkang gumantos ingkang muda-muda ya. Tur dasare nom-noman Pandhawa menika sedaya pikantuk kanugrahaning dewa saged kiat, kedunungan eh, derajat nalindra ya Semar. Purwan pur naning gati sura sudrajaning kang ratsuh bracuta kalimadharan. Sudirayung sami makarya rayung samya pinanggi ndara.